Мејатата самата зборував за единството во Христа, конкретно за Христовите зборови, кој не собира со мене, тој растура. И само да повторам дека вистинското единство значи собирање со Христа, да се биде собран во Христа, Што значи, тој е единствениот темел, единствената карпа, единствената основа за единство. Сето друго не може да биде единство, дури и да изгледа од надвор како такво. Например, во Југославија, секавате се трубеше со години, комуњарите трубеа, братство и единство, братство и единство, братство и единство. И на што беше изградено тоа единство? Како што самиот Господ вели, а оној што ја изградил куќата своја на песок, тоа беше Југославија, песок, може да постојат многу добри работи, може да постојат многу убави работи, може да постојат и постојат многу убави спомени, меѓутоа Песок. Песок. Како што велеа гладиаторите, се е крв и песок. Вредноста на човечкиот живот. Но Господ ни даде друга вредност, ни закачи друга цена. И ако сме во Него и со Него, тогаш имаме вистинско единство. И не само што е тоа вистинско единство, туку што побитното, тоа е вечно единство. Се што е соединето со Бога, спасено е. Значи, трае за секогаш. Како што самиот рече во другиот, предходниот пример, дека, <clears throat> еве да се подсетиме на тие зборови, во Матеј 7 глава, да отвориме. И така, 24 стих, Матеј 7 глава, 24 стих, и така секој што ги слуша и ги исполнува овие мои зборови, ќе биде како мудар човек кој си изредил куќа на што? На камен или на карпа. И заврна дошт, и надојдоа реки, и дувна ветрови, урагани, може да речем, американски. Знаете што се случува со американските кухи кои ќе помине ураган? Да, сега Майкл беше. <laughs> И навалија на таа куќа, но таа не падна. Зошто? Зашто беше изградена на камен. И сега, која беше разликата помегу тој што гради на песок и тој што гради на камен? ги предложува и вели, а секој што ги слуша овие мои зборови, дали е тока разликата? Не. Зошто? Бидеќи, ако се вратиме на 24 стих, тој што гради на камен, како е опишен. И така секој што ги слуша, значи тоа е истото. И овој што гради на песок, и така секој што ги слуша, овие мои зборови. И двајцата слуг ги слушаат Христовите зборови. Забележа, зашто, зашто нема единство во христијанската црква? Зашто нема единство во адзатичката црква? Сите ги слушаат Христовите зборови. Сите проучуваат денесот една иста библиска полка. Но тука не е разликата. Оно што градеше на камен е оно што ги слуша и ги исполнува овие мои зборови. Каде е разликата? А тој што гради на песок, што прави? 26 стих. А секој што ги слуша овие мои зборови и не ги исполнува. Значи, ги, сите ги слушаме. Христовите зборови. Прилега на глупав човек, кој си изградил куќа на песок. и заврна дошт, и надојдоа реки, и дувнаа ветрови, и навалија на таа куќа, и таа падна, и пагањето, и беше страшно. Како Југославија. Како комунизмот. И па сега сите велиме Христос, Христос, за Христа, со Христа. Меѓутоа, мудриот човек е оној што ги слуша Христовите зборови и ги исполнува. Само тој се наоѓа на камен. Значи, не е доволно да се зборува, и да се труби за Христос, дека е основа на единството. Не е доволно. Не е доволно да се верува дека е основа на единството. Туку да го исполнуваме она што Христос го кажа. Само тогаш сме накаме, ако го исполнуваме. Се секавате на слични зборови од апостол Јаков. Да отвориме во неговото соборно послание. Послание на апостол Јаков, Видите, интересно, почнувајќи од првиот стих во втората глава, Јаков втора глава, први стих, Прво е даден еден пример, а потоа неговата порака или нравоучение. Првиот стих од втората глава. Браке мој, држете ја непристрасно верата во Исус Христос, нашиот Господ на славата. Непристрасно. И сега пример. Ако во вашето собрание влезе човек со златен прстен во светли јалишта, И влезе сиромав човек со проста облека. Па се загледате на облечениот во светлијалиште и му речете, ти седни овде убаво, а не сиромашниот му речете, ти стои таму, значи немам за тебе место, Еко кај нас би имало место за сите. Или седни овде крај подножието, или седни на земја, пошто немам место или надвор во или на, да, тоа ако нема место никаде. И сега четвртиот стих. Зарем со тоа не покажувате пристрасност и не станувате суди со лоши помисли. Прето му кажува некои коментари во врска со сиробавите и богатите, што не се во фокусот, но јас би прескокнал кај осмиот стих. Ако пак го извршувате царскиот закон, извршувате, значи, исполнувате, извршувате, според писмото, возлюби го ближниот како самиот себе, добро правите, но ако сте пристрасни, што? Греф правите. Ако сте пристрасни, греф правите. И законот ве осудува како престапници. Зашто кој го пази целиот закон, а сгреши само во едно, виновен ке биде за се. Зашто оно кој рекол не прави прелюба, рекол и не убивај. Па затоа, ако не вршиш прелюба, а убиеш, ти ке станеш престапник на законот. Зборувајте и постапувајте како оние што ќе бидат судени според законот на слободата. Зашто судот ќе биде безмилосен спрема оној кој не покажува милост. Милоста вели овој превод, надвива над судот. И како што читавме летоска од Христовите зборви во Марко 11 глава, кога стоите на молитва, проштевајте, ако имате на кого и за кого. Проштавајте, како еден од условите за исполнување на оно што го бараме во молитвата. Теновиве сигурно повеќето од вас го виделе, видеото со кое што председателот на Генерална конференција упатува еден апел до целата црква во целиот свет. Едноставен апел за молитва, затоа што на заседанието, годишното заседание на управниот одбор на Генерална конференција, што ќе се одржи следната сабота, треба да се донесе една важна одлука против која мнозина адвентисти се бунтуваат денес, против таа одлука што ќе видиме дали ќе се донесе следната сабота, до следната сабота. Која е таа одлука? И председателот Тед Вилсон упатува значи, апел за молитва. Имаме за што станува збор. Како што знаете, денес Адентичката црква е се само не единствена. Причина за тоа се Павловите зборови, на што денешната лекција не подсетува дела 20 глава. Тој на старешините од Азија им рекол, зашто знам дека по моето заминување, што ќе се случи? Ке влезат во стадото, во вас, ке влезат волци, а лути волци. Не кажува само волци. Лути волци ке влезат. А потоа што додаде? А и помеѓу вас самите ќе станат учители, ќе станат луѓе што ќе зборуваат изопачена наука. Така кажа? И ние знаеме каква е историјата на христијанството. Изминати ве 2000 години. Истото се случи и со Адватичката црква. Денес постојат најмалку, најмалку, а може би е вистината поинаква, најмалку три бунтовни дивизии во Адватичката црква, меѓу кои се разбира е и оваа трансевропската која што го направи расколот во Македонија, во Унгарија и која што исто така даде придонес, направи стоеше на страната на оние што сакаа да ја растурат цела генерална конференција пред три години на тогашниот собор. Еве, ние четврт век не сме дел од таа деноминација. Мегуто што рековме, според оние други Христови зборови, кој не е против вас, тој е со вас. Три, најмалку три бунтовни дивизии креваат хистерија, начело со професорот на Ендрус универзитетот, Джордж Найт, еден од најголемите водачи на новата теологија, значи на лажната наука во адвентизмот, дека сега Генерал конференција Тед Вилсон ќе формираат инквизиција и дори го споредија Тед Вилсон со зверот од Откровение 13 глава. Затоа што човекот, како и македонскиот председател, покажува храброст и сака да, да ја очисти куќата од сета, од сета прљавштина што се собрала во неа изминативе години, децени. Исто така. Значи, на следнава седмица, на, не знам точно кога ќе заседава управниот одбор на Генет конференција, од стотици членови, не секам точно на бројот, колку членови го сочинуваат, ќе донесат одлука какви мерки треба да се превземат со сите оние дивизии, со сите оние унии, со сите оние структури во Адвентичката црква, кои што и понатаму се бунтуваат, како што споменавте некои примери од библиската полука, тераат по свое, не ги почитуваат одлуките на три собори на Генерал конференција до сега. Да не се ракоположуваат жени, тие продолжуваат тоа да го прават. Дори Белградската унија тоа на некој начин го толерираше на младенскиот собор пред пет години на кој што присутуваше Благочева. Ја спомена флажната наука на Теолошкиот факултет Сега примив од братот Милош Богдановиќ некои нови сознанија што се случува таму, меѓутоа ме замоли да молчам за тоа, додека не дојде време да се открие. Тед Вилсон, мислите, сака и јас не сум против него, јас сум со него. Не сум дел од неговата црква, меѓутоа јас сум со него. Кој е на страната на вистината? Тед Вилсон или сите представници на новата теологија, овие три дивизии, трансевропската, јужно-пацифичката и северноамериканската, и може би уште некој. Нас Паул Букур не изненади малку, кога ни рече дека и Романската унија е целата заразена со новата теологија. и спомена некои примери што не е битно да се да ги повторам. Не знам кој зборуваше за Бугарија последно време. Не се секавам. Дека таму исто така не цветаат рози во Адвентичката црква. Кој е на страната на вистината? Тед Вилсон, која е страната на единството, оно што сега сака да спроведе реформа, да воспостави ред, или овие што креваат хистерија и го споредуваат со зверот, па демек верската слобода ја гази и така сакаат да имаат верска слобода, да прават што сакаат тоа што сакаат да прават што сакаат во црквата и тоа го нарекуваат верска слобода. Никој не им брани да излезат ако не се согласуваат и да си направат своја секта. Значи, споредбата со зверот од Откровение 13 глава е најновиот, јас коментирав на еден форум и напишав, најновиот теолошки промашај на Джордж Найт Зверот не ти дава верска слобода. Зверот ги убиваше светиите. И сите што ме се согласуваат со него. Во целиот среден век и денес антихристот тоа ќе го прави. Која е на страната на вестината? Зошто? Зато што е председател на генерал конференција? Не. Зошто останавте во оваа црква? Зато што сте пристрасни кон Никола Аслимовски? Мене тоа ми го рече еден брат. Демек, затоа што го сакавме Никола Аслимовски, останавме тука. Е да, да, да излезе Никола Аслимовски и неговите следбеници да, да формира а, друга црква, да се собираат тие во домот на градежиците или во кино Влаја, јас немаше да отидам по нив. Тука имаше богослужение, се секјавате. Брат Зоран читаше псалм. Брат Антон требаше да има проповед. Што се случи за време на песната? Помеѓу псалмот и проповед. Полсон си зеде за право, што рече Зорен, немање страв Божиј. Да го прекинува богослужението, тој да ги избрака овие двајца и тој да ја превземе служба. Се мнозина мисле като имал право тоа да го направи. Имал или немал право? Нема право во една местна црква, во било која местна црква, во било кој дом, правата ги одредува кој? Домакинот се разбира не гостинот. Затоа од дом велиме домакин. Од дом домакин, а римјаните велеле од домус доминус. Господ. Господарот, стопанот, газдата. И едната и другата именка потекнуваат од домот. Местната црква е највисокот авторитет. Секој друг е гостен. Секој друг треба да ги почитува местната црква. Незината одлука за богослужението, за службите и така натаму. Ако местната црква реши да се напушти ова просторија и да се одржуваат богослужение на друго место и да се изгради друга црква, тогаш тоа е одлука на местната црква. Ако некој од надвор прави раскол, ги вика надвор, само врз база на неговиот авторитет, не на Христовиот, тој не собира со Христа, туку растура. Денес, овие денови, ќе се случи уште еден голем раскол во целата православна црква. А да, Украина е само повод. Значи, сличен на илјада години, се најавува таков раскол, сличен на оној од пред илјада години. И са баш ме интересира која, по која линија ќе оди границата на тој голем раскол. Остапките на папата и Вартоломеј се дрзнува да покажува кралска власт и да се меша таму каде што не му е место, во туги домови и да одредува правила што и како треба да прави. Се разбира, уназад 100 години заразени со екуменизам, Има и собор на Крит пред две години, кај што расправа како да се обединат со папата, а не своите проблеми што си ги имаат. Тие останаа нерешени и затоа сега ќе пукне тиквата. Сите зборат за Христа. Сите го слушаат Христа. Сите ги читаат неговите зборови. Сите ние проучуваме од иста библиска полка. Зошто не се единствени? Зошто адвентистите не се единствени? Зошто ние не сме единствени? Затоа што не е доволно да се слушаат Христовите зборови. По тоа не се разликува едните од другите. Сите ги слушаме Христовите зборови, сите зборуваме за Христа, Но разликата е оно што ги слуша и ги исполнува, разликата е оно што ги исполнува, наспроти кој? Наспроти оно што ги слуша исто така, но не ги исполнува. Ги слуша и тој, но не ги исполнува. Во Лука 10 глава 3 стих Исус им вели на своите ученици, еве ве пракам, или ве испракам, како јагниња среде волци. Одете, вели, ете, јас ве испракам како јагненца, вели овој превод, среде волци. Спротивната на ова, што е? Црквата започнала на тој начин што апостолите како јагниње треба да влезат на волчија територија, значи целиот пагански свет, и тука во Македонија. Значи, како јагниње меѓу волци, почнувајќи од нивните е, еврейски волци, прво од нив беа прогонувани, мачени, убивани. Но паганскава територија надвор од Израел ист случај. Смртиното нема беше во тоа стадо, во таа црква од надвор ќе влезат тешки волци, лути волци, свирепи волци, постојат некои други преводи. И сега забравивме да додадеме уште нешто од Павловите зборови таму. Што, ке, што е одлика на тие тешки свирепи волци, што, што нема да прават? Нема да, кој што нема да го штедат стадото. Значи, не размислуваат дали некоја постапка може да предизвика штета нема да им биде гајле дали ќе предизвика штета и последици. Настана раскол благодарение на Полсон и јас се секјам на многу пријатели и на некои верници кои што се отидоа. Се соблазнија. И во текот на следните години многу други. Не размислуваат за последиците, не име гајле, што ќе се случи. нема да го штедат стадото. Се разбира, волкот, ако влезе во стадо, тоа му е природата. Тој не, не влегува за да го штеди стадото. Влегува за да, за да убива овци и да ги јаде. Да, за да си прави резерви, точно, си прави резерви. Да. Да, повеќе убива, за да има резерви за... Одеднаш нема да ги изеде точно. Сега имаме случај на Тед Вилсон, кој што го нарекуваат волк, но јас во него ја препознавам, препознавам јагне. Вие што препознавате? Јас во него препознавам јагне. Оние кои што се против него сега, кои што сакаат да тераат по свое, и како роволм, и како јероволм. Патам, дали забележавте во Библијата дека кога се поделило царството, Господ не рекол, е, овие се легални, овие се нелегални. И двете царства ги сметал за своји и Јеровоам на север, ако беше верен на Господа, без оглед што во храмот се наогеше во Јерусалим, односно се уште богослуженијата, левитското свештење и така натаму. Без оглед, да си останеше верен и Израелското, Северното царство ќе постоеше довека. Илија беше од Северното царство. Илија беше Божи пророк? На, на, од, против кого Илија беше испратен да сведочи? Царот Ахаз и Језавела, од кое царство? Од Северното? Значи, да, значи Господ не, не го сметал Северното царство за нелегално, туку на тоа цар, во тоа царство подегал пророци. Елисеј каде, служи, каде беше домот на Елисеј? Во кој град се секавате Наследникот на Илија, пророкот Елисеј, во Самарија беше. И неговиот слуга Гехази, кој што го преведуваат различни преводи, различно, ја го кажав така на еврейски, во Самарија живее, престолнината на Северното царство. Се разбира, Господ го спреташе за свое и јужното царство. Но, отпадот се случи и во Северното, и во Јужното царство. Зато и Самаријанката, и, и она беше свесна за таа дилема. Господе, Нашите велат дека во Самарија, на, таму на тие а, ридови, а, треба да одиме и да се молиме. На Гаризим, на гората Гаризим, поточно, каде што самарјаните им изградиле храм там. Имаше цел паралелен храм и свештенство и така натаму. Вие велите јудејците дека во Иерусалим треба да се молиме. Што беше вистината меѓу едното или другото? Во Ерусалим или... Во Ерусалим беше. Че значи, не е тешко да се поводи. Не е тешко ли е да се препознае вистината кога постои спор? Тешко ли е да се препознае вистината? Каде беше вистината? Кај, кај Полсуд или кај Слимовски? каде беше вистината? Намерно го поставувам вака прашањето, затоа што не е битен Полсон, ниту Аслимовски е битен. Битно е вистината каде беше. Не беше во право Аслимовски ако проповедаше дека Христос ќе дојде 92 година. Меѓутоа не сум го слушал да проповеда. Ако проповедаше, јас не може да се согласам со тоа. Може би ќе си одев од овдека. Дали е тешко да се препознае вистината? Гледате како владе е, забуна кај, и тоа кај доктори по теологија влада е забуна. Значи, они велат треба да ракоположуваме жени. Три пати генерал конференција на Собор рече дека не треба, и они сега си го прават тоа по свое. Треба па треба. Е сега, каде Божиот, каде, што стана со Божиот глас? Што стана со Божиот глас? Нас ни трубија дека Генерал конференција била Божи глас. Кога Елена Вајд ги напишала прв пат тие зборови, во 19. век, мисла на, на соборот на Генерал конференција. За каде е Божиот глас? пати, 1990, 1995, прво во Индијанаполис, 95 во Утрехт, Холандија, и пред три години во Сан Антонио, Тексас. Три пати се донесе на собрно ниво една иста одлука по едно исто прашање. И сега, толку ли е тешко да се препознае каде е вистината? Папата рече пред 1000 да години не е битно што кажуваат соборите, јас сум битен. Јас сум поголем од соборот. И соборите може да грешат, точно. Постои некој што е поголем и од соборите. Тоа е Господ, Неговото Слово. Мегуто, еве, да речеме дека Библијата не споменува никаде рекоположување на жени, да речеме дека тоа прашање не е доволно јасно. Што треба тогаш да, да слушаме? Соборната одлука. Соборната одлука. Е, все тоа нас не не тангира. Ние, заради оваа бунтовна дивизија, четврт век не сме дел од таа деноминација. Меѓутоа, тоа не е битното. Значи, не треба ја да бидам таму, за да, за да бидам со Тед Вилсон. Еве, јас не сум таму, ама не сум против него, го поддржувам за тоа што го прави и што сака да го направи, како што го поддржувам и на македонскиот председател, иако не сум во, во вумор, не треба да бидам, ниту сакам да бидам. Па ви повикувам да го послушаме овој негов апел и да се молиме. Господа му даде сила и храброст и на управниот одбор на Кенет конференција да донесе мерки од кои што се плашат овие. Што крена хистерија, дека им се спрема чистка. И јас сакам да се случи тоа. Еве, јас сакам. Дај Боже. Дај Боже да бидат очистени сите оние кои што влегле како волци во Адвентичката црква пред се со својата лажна наука. И со својата бунтовност и непослушност кон Божиот глас. Нека бе фала и слава на Господа. Амин.